Atxaldeon eh, guzieri... Eta gure Jokoskampo eh, saioa, hasten dugu, gaur, eh, pantxika, zurekin oa bai iberean. Bai, atxaldeon, zuri ere olatza eta atxaldeon entzuleak. US Nafarroa saio berezia izanen da gaur, zeren eta eskubroia gira, joana bidartekin, atxaldeon. Atxaldeon. E, baina US Nafarroa errukbiaz ere mintzatuko gira, bainat zesalere gurekin baitugu atxaldeon zuri ere bainata. Atxaldeon. Eta goiterazten dizuegu, entzuleak eh, zuek ere parte hartzen al eh, duzuela, eh, gure saioan, pantxika, <laughs> zerbait antzi dugu ez? Untxak gira, bi gure bi gomitak aurkeztuak. Bai, telefono zemaki bat telefono behar bat, irule, iruleko egatiko estudioan begira, bai zero bos bos behatzi, iruzazpia mala eta txioaren kondua, dotut kondua ere segituko dugula. Joko, zazpiko maga, kanpo? Untsa da, eta proposatzen dautzuet eh, eskubaloiarekin eh, astea. Egin dugu txiste bat hoxasi eran saioa hasi aintzin. Egan eh, dugu bainatek eskubaloia ipatuko zuela eta joanak errukbia. Entzatzen gira edo? Ez. <laughs> Zendako ez duzu segitzen errukbia edo, joana? Segur nahi bai, baiet. Segur nahi. Beaz, zuekin ala ere. da ez duena segitzen eskubaloia. Ea? Berba bai, <laughs> hori da problema. <laughs> Hare, eskua loian, jakintza zubinat, uh, eh, gure neskek uh, biziki uh, sasoin ona egiten dutela, eh? uh, bigarren baitira, multsoko uh, bigarren, uh, ba, excellence mailan, eh? eskualde mailan, excellence hori da? Bai, uh, region mailan. Um, eskualde region bai. hori da. <laughs> Eta uh, diastik uh, igozirizte maila horretarat? Bai. Beraz, bigarren tokian zirezte, egiten alda, sasoin astapen bikaina dela? bai, ezkinuan uste uh, ingora izanen girela, ginera eta biziki konten gira hartzen ditugu matxak eh, bat eh, gero bestea eta gero eta Bai. Errubilariak bai. bezala. Errubilariak ere hartzen duzen matxak bat bestearen ondotik. Bai, baina... Eh, eta futbolariak ere. Mailaz, igo eta bigarren lekuan kausitzia. Uste baino egresago azkenean? Ba, ez, ala ere ez, baina badira ekipa batzuk, uh, ma direna, baina lehenak, eh, irugajenak, eh, lehen bostak eh, zailak dira ala ere. Eh? Zitugu irabazten uh, matxak egeski joan urtean bezala. Borrokatu behar da gehiago? Bai. Emaitzak tinkoago? Ah, bai, bai, hori xo. Arrituak ala ere, um, postoktan aurkitzen? Ba, bai, uh, justut uh, lehen matxak aldu ginoan, eta gero eginean, uf, zaila izanen da sasaina, eta gero, hola taldean eh, aldaketak izan dituzue, alta dute sasoin astapiren, talde gaztea duzue. E bai, uh, ukan ditugu ama bi emezortzi orte petikakoak igan direnak, eta ordean bi ekipa egin ditugu. Ordean, sasain biskat piskat ginituen bi ekipak, eta gero, hor, badu du, bost edo sei matxa, antxu beti, neska girela ekipan. Baina nala ere aldatzen da ino, eh? Aldatzen da? Bai, baina, bo, neska bat edo bine neska bakarri. Bo, baina gaiten alda gaztek likua egiten dutela, bai, bai eh. direla ongi? Eh? Bai, zenta hor uh, eh, gugira ekipa gaztenak, uh, multsoko ekipa gaztenak, zenta bai ditugu ala ere uh, bost uh, eme urtekoak gure ekipan. Eta beste ekipetan dira hainitz uh, ogei, ogei eta bost urtekoak. Ados. Beraz, adinean bat az bestean nahi duzu egan eh, bai, gazteenak girela. Gazteenak zirezte. Gazteen eh, ekipa. Uh, Trebetzaileetan aldaketarik izan zena? Ebe, uh, ez, beh, beh, atseman dugu uh, trebatzaile behi bat uh, bigarren ekiparen zat, baina uh, lehen ekipan uh, beti berdina da diazkoa. Eta elgarrekin uh, entrenatzen ziste edo ez? Bai, elgarrekin entrenatzen gira uh, jaialaian uh, beti. Ados bata bestearen kontra, nahasirik? Erdiz, erdiz. Erdiz, erdiz. Odean, jara idu, hogeita uh, amak neska girela entrenatzen uh, uh, horren bat erdiz, odean, ma, ba, pixka eta iniz da, eta odean, ezkira biziki untsa entrenatzen altzen, eta zer da, lehenik astamenean, behar dugu amak minuta mintzatzeko gure artean, gero hasten gira, fa, ba, iniz denbora galtzen dugu. Ah, bon. <laughs> Bai. Kalakariak zirezte behar bada. Zai batzen duzu amak minutaz. Estrategiak eta... Ez, uh, gure hastar. <laughs> Ola ziste, mutikoak ere, erruk eh, bian? Uh, eh, Edo bere ala lotzen ziste. Ba, ba, bere ala lotzen gira. Ba, Hore ba, ba, kondotik, ba, ba. ez amak minutaz, amak horren ez. Hori eh? egio bai. <laughs> Um, baituzu baitu zu jai alaia, eh, gogoratuko dugu ala ere, eh, baduela zomaide mora, jadanik igotzen altzin utela mailez, baina uh, oztopatuak zinezten, ez baitzen uten zelai homologaturik. Horai, egina da, egon zirezte beha, eh, jai alai, ogen, bururatzeko, hoi gira diaz ere, komediak izan ziren, eh, ezker eskuin eh, jokatu behar, uh, ala, jai eginda, nolakoa da? Beha, untsa, Untxaz, eta ba, hartzen algira, hori goiten algira eh, gure mailean, eta gero, eh, bai, eh, zelaia ondiago da, ordean, obekiago da, biziki konten gira. Aldaketa senditu duzue? Bai, bai. bai. Deia ezat, ere, badageiago leku, den, bai, hainitz aldaketa ikusitugu. Eta publikoaren aldetik? Uh, publikoa ez dute denek ikusten al, behar da ez ezagri lehen lehoan, uh, eh, beste naz ez da deus ikusten al. Hori, hori ba... Zer da historio hori? Bai, bai, bai. Eh, jartzen zirelaik eh, ez duzu ikusten al eskubaloi terreinua, baina ikusten alduzu uh, ez da punta partida bat, baina ez eskubaloi partida bat. Baina ez dute berria egin, uh, ez dute berritz egin orain? Bai, bai, baina nene ustez hori antzi dute. Architekta etzen... bai, ez dakit. pilotaria zen eskubalilaria baino? Bai, xego, ez dakit bat ere. Iduriz, eh, egokiago da zesta punta partidak ikusteko. Baina uh, eskubaroiko zelaiak leku gehiago Alta. hartzen baitu. Ah, zer da, parte bat ez da ikusten? Zelaiaren parte bat ez da ikusten? Erdia, zelaiaren erdia ez da ikusten ah, jartzen zirelaik. Torgon, zure estrategia, zuen estrategia guziak alde batean egiten dituzue, etxan ez ez bai? <laughs> Ez, denak sotik zartzen dira. <laughs> Badea publikorik, horrek oztopatzen ote du... Ez, ez, ez, e, Bada, bada jende ala ere ibeko itzatxetan. Eh? Ez da, sortziak irian ari zirezte edo behatziak irian gehienetan? Sortziak terdiak. Negu betean ere bazen jende? Bai, bai. Behatzen bai. uh, e, joan baino e, otzago egiten, eh, obekiago da ere, temperatura. Bai? Otziten ba, du ino baino obekiago da. Untsa beraz, uh, jai ala iberriarekin mailaz igo duzuela. Um, Sasoinaz berriz mintzatzeko, emeretzi partidetarik ama iru irabazi dituzue, hiru berdinketa eta hiru eh, galdu ez da bate gaizki uh, eh, galdera sinplea medianik pixka bat erantzun duzu. Helburu hori zenuten urte astapenean? Be uh, ez, bergin uh, plazera hartu uh, eta jostatu. Uh, behar bezala lehen matxa galdu dugu pisiki erreski. Eta gero hasi gira irabazten, irabazten, eta ala, galdu dugu uh, behar uh, kanboren ez, uh, angeluin Eh, lehen partida angeluren kontra? Ez, ez, ez. Ah. Lehen kontra. Eta ez... Gero angelun kontra eta ajenen kontra, hiru mm. partida. Hori da. Eta bo, gu lehenak direla, eta bai. horien kontrari kontra ari zirezte haste eh, buru untan. Ehm, ala ere, eh, zer kegindu gindu hola pixka bat jakin izan duzuela gaina hartzen? Ez dakit, uh, no, normalki ginda hola bakarrik, gero ez dugu... ez gugira ekipa bat ez duguna taktikaik. Ez dugu ezkira joztatzen ta, e, taktikarekin, eh, haigira o, o feeling. Ados. Eta ba, martxatzen da, guai hartu. Entrenatzaileak ere hori gaiten dizu? Ez, ez, ez. <laughs> Nahi du, kero eh, eh, entrenamenduetan taktikak egiten dugu baina, matxetan ez da sekulan martxan. Ados. Ez da martxan edo ez duzu aplikatzen? Egiten dugu, baina beti baroinak altzen dugu. Ah, ez nahiago duzu, o feeling aritu egiten duzu bezala. ba, usu hori gira ere. Ados, uh, emaitzako hor dira eta eh, lortzen uh, duzu erreski, edo erreski edo ala ere partida tinkoak izan dira, eh? Bai, bai, bai, ez dugu erreski. Aintzinek urtetan baino tinkoago? Bai, bai, bai. Hor, izan dira azte buruntan uh, behatzen, behatzen garenaren kontra eta irazi dugu bi bakarrik. Bi bakarrik. um, beraz, azen uh, duzuela, lehenak, hoien etxean galdu zinuten, menan doi doietarik ere uh, goita amabie, Eh, beraz, zer nahi du horrek, balentria egiten alduzuela? Erra eh, nahi du, bedinen direla motivatuak ere, sustut. Zenta badakite uh, eh, garen girela eta horiek lehen direla. Erra, joanen, uh, izan dira leskap ferren kontra, eta leskap ferri guta gero dira, irugarren. Oden hor ba, badakite baituzteela uh, bi batxa zaila, irabazitute bat eta gero, uh, oai, haste voluntan, ikusiko. Ados, erra du lehen lekua eskuratzeko manera badela? Bea, bai, irabazten bali matuko, uh, eh, posible da uh, lehen leku hartzea. Ba, berdinketa izanen bai, duzu? berdinketa, baina ez da fini, haino bat dira batxak, haino. Iru gelitzen dira, uh, larumatuntakoa bahne. Ba, ba, eta, uh, eta zuentzat dira ondokoak, hori duzu egan ere? Uh... Ba, ez dakit, eh, hori da zailena. Uh, ba, ituzue bi etxean, ere, importanta da. Bai, eta bat uh, perigion, Eta? Ez da bate hori txain ondoan, eh? Ez, perrigo ez. baina, uh, uh, dira. Bai, eh? baina, bon, uh, faltaukan dituko neska batzuk. Ah, badakizue jadanik uh, falta izanen dituzuela elementu honaka. Bai. Ados? Eta nola, nola egiten da, hola kaso horietan, uh, gazteak or... edo bigarren taldekoak hartzen dituzue, edo... bai, me bigarren taldeak taldea finaletan da, hori bon, uh, ez da behar hartu ere uh, sobera neska onak bigarren taldekoak zenta bestenaz aldatuko da horian maila ere. Aipatuko ditugu, zeren eta biziki maitza onak dituzue, orokorki uh, maila guzietan, eh, finala erdi hainitz badituzue jokatzeko, benaz zuen kasuan, iru uh, eh, zuen gehiagoka gelitzen dira, gero nora pasatzen da? Eh, lehena igotzen da zuzenki? Ja, fet, ez dakiku sobera zenta hor, dena aldatuko da, zenta bada uh, anubel jo. Bai, eskualdea zabaldu da. Bai, etzen aplikatu hori no? Beste urtetik den aldatzen da, ordean, eh, ez uh, dakigu ole sobera nola izanen den. Badakigu seur da uh, edo lehena edo lehen biak igaiten direla, eta lau azkenak uh, jausten direla. Lau azkenak bai, jausten? normalki, joan urtean hori zen, Gero ez dakigu soberan nola izan den aurten ah, ez dute batea ibatzen. Eta ene ustez horiek ere ez dakite soberan. Ez dakite. Orduan, kasu hortan lehen bukatzen bali mauzu esegur da igotzen ziztela. Bigarren, ez dakizue, eta behar badak anporaketak edo izanen dira edo... Ez dakit bate, eh, nola, nola izan den. Gaineko maila da prenazionala hori da? Bai. Eta zuen burua ikusten duzuen maila hortan? Uh, eh, ba, <laughs> sobera, ikusiko gero ez da fini, eh, Bo bide ah. honean zirezte, ala ere? Ai, bai, bai, pentsatzen eh, heldu den urteari? Piskat? Uh, ah, eh. Ez? Zuen artean ez duzu ipatzen, eldu bai, den urtean prenazionalean igotzen bat zirezte zer egin. Hon hartzen duzue eh, edo? Ez dugu bate hori aipatzen eh, aipatzen dugu deia urte bukaera eta heldu den urtean bai, zer dugun, baina ez da. Hala ere, jo, ere joana izan ziste eh, blokatuak ez dakitzu urtez uh, azpiko mailean, zuen uh, zelai arazoen egatik, eta uh, irabazten zinuten aldi guziz, beraz nahi maila goragoa zinutela, eta ez duzu ezagutzen zuen egiazko maila, nun, nun kokatzen da US Nafagoaren maila behar bada, pre regionala da, e, zuen egiazko maila, eta hor, igantziste, uh, jaz igantziste, aurten... Pre-nazional, pre-regional. azpikoa da genazional. Bai, beraz, bi aldizik ikantzizte, hor berriz bigarren zizte, behar bada zuen maila da maila, gora, maila bat zuen egiazko maila. Beha, ez dakit txubera zen, eta badira neska batzuk elditzen dutenak... Bai, eh, mea, orain, gauk. Ah, ah gauk, uh, eh, ez dakit. Edo eh, bian artean. Baina ustez, <laughs> region maila gure maila da ere horretan, ez? Eta partida bai, guziak... Baina zuen lehen urtean, zuen lehen urtean bigarren Untsa da. Bai, me, nahi du egan gorago joetan altziztela ez? Bai, behar ba, ez dakit. Gero egin ditugu matxabatzuk uh, eh, pre-nazional uh, eh, maileko kontra, zenta Coupe de France uh, bai. gauzan. Non irabazitugu ekipa baten kontra eta bigarren ekiparen kontra galdu. Bai. Gero, segur da, igaite mazizte eta aldo urtean partida guzia galtzen maitu zue, bon, ados, mentura zuen maila apalago da, baina balio du ikustea ah. zine zuen maila nunden. Bai, bai, bai, hori bai. Galdera zen, ostion patxikak eh, egiten zuena, igaiten balimazirezte, onartuko duzu igaitea? Bai, onartuko dugu, bai. Ez balimadugu onartzen igaitea ba, bost urtez ezkira egeiten ala. <laughs> Errefusatuz, bost urtez? Bai, ezkira egeiten ala. Eh, zeren bada, ala ere, aipatu duzu ostion, perigiorat bazoaztela eta urrundela, pentsatzut, eh, pre-nazional mailarat goz, eskualde mailan gelditzen da ala ere, baina... Ba, ez da inurrun, eh? Bada hemen atarratze eta eta urruina, eta gero besteak dira bordalean. Bordalean urrukoak. Ados, bon, beraz, eh, aurten bezala bai. su, ez du aldaketa, ondirik eginen. Ez. Apo, ah, ez duzu ebait eh, ez bada, irriskurik eh, saiatzeko, bederen, entxatzeko. Kusiko. Bon. Eh, Studioan sartu hain zin, ez du gire jaren kontra? Be, zaila biziki zaila izanen da. Zain... Han bi ez galdu duzu ebat Bai, bai, kusiko. Nundi zaila izanen da, ez da, olako diferentziarik, bien artean? Bea, uh, horiek uh, ikusi ditugu horien matxak eta gubaino egitxago irabazten dituzte matxak, bizikei jeski irabazten dituzte matxak hainit, arzeneko... Eh, ba, ez zuek eh, lehen partida aparte, lehen kaferen kontra, ez bai, zuek... Ba, ez ditugu galdu, bebo. Ez zuek galdu, hemen. Etxean ez zuek galdu. Lehena, lehen kaferen. Tagero, pizik. Tagero bat ez. Deus. Beraz, eh, ezin eh, gaindituak zen. Hor ez gila etxan ah, dinen ah. intzan ere, egia da. Eh, egia da. ongi ikusten da. <laughs> Be, egia da, e, hola da, um, jaialaia ez da libro, dantza... eguna Dantzari eguna badan, afarroko dantzari guziak bilduko dira, beraz, irisagin izanen da. Traba bat hori zuentzat edo... Boi jokatu dituzue azken urteetan, bai, eh? Joan den urtean uh, etxeko matxaguziak irrisarin jokatu ditugu, ordean ba, saia bat dugu irrisarin hartza. Mm, ez da ontsaldu, ala ere sasoineko partida importantena da? Be, bai, Justu? Bai, bai, ekipa batzuk jenatzen e, eh, fez zute maitea jaiala ian jostatzea. Zenta ere eh, ez, ez da berdin. Zer da? Ertsiagoa da? Ez... Ez ah, ah c'est euh, euh, enfin, berdina. dira. quitté, c'est tout est maïté. En ah, gréa la yan. Oli raïten au côté, c'est tout est gogoja dela. En dut. sola gousia gogoja. <laughs> Ah, je vais dire, bah, il Biguna gogoja. Le da, le haïnit, le haïnit, le haïnit, Zenta pilotan aritzeko behar da, bai, eh, behar da... Betoina. Pilota hartzeko behar da gogoja eta eskubaloian hartzeko uh, eh, esubera gordion. Entzatu dira bian hartzean hitza zerbait. Ah, Baina lehakorra da hori da? Bai, biziki lehakorra da. Bo, zu, zuek ez zuet traba hori isen ditzen? Ez, usaila badugu. Usaila duzulakoan. Orduan, irisarrin diokatuko eh, da, bo, ikusiko, eh? ondotik nola pasatzen den, bo, nahi nuke zerbait azpimarratu ala ere, begiratu baitut eh, zuen mailan, uh, eh, jokularien maila, edo zoinek ba, iten aldira, estatistikak begiratzen aldira, eta nok dituen uh, eh, pondu gehienak sartzen. Bon, ordan, lehena ustut uh, makeakoa dela, eta zu hiru Ma zira, Joana. Makeakoa? Bai. Makea talde uh, muntxo berean da? Bai. Ados. No, zukile. Kambo. Kambo, barkatu. Kambo. Nahasi ditut. Zukile gaiten Bai, bai. Barkatu kanboa, barkamena gale egiten dut. Hala, uh, kanboko bo neska bat da. Eta irugarren, hemen txe joana, eh? kasik partida guziz uh, bost, sei, uh, pondu sartzen dituena. Ez da gaizki? beherago dira? Uh, bai, berla. Ez Ha, suin Pen penaltiak bota zituzu? Ez, ena Penaltiak bota gabe? Zuzira marka tzaile oberena? Be, bai. Zipostutan zira? Pivota? Eh, ez, elier. Egalean, egaletik eh, bai. gainera. Aha. Ajaru ah, da, la ere... Uh... Badira kontratakak. Ados. Kontra erasuetan trebezirezte hori eranen zenuko? Bai. Bai, uh... Gehiago, hola, hola, hola, egira, bai, hola indagetzen da zuen, uh, zuen taktika, feeling taktika hori? Bai, bai zenta... Um, Lasterka egira, ere uh, ekipan eh, denak uh, eh, untsa lasterka egira. Ez duzu ementuraz ahondirik ere gibiletik sartako? <laughs> ez. Fe ahondirik, ahondi, ahondirik, nahi dutekan? Ez, ez, denak kipia gira, ekipan, ordemo. Ba, be, ba, nun ba, bait atseman eta martxan da, Mm, bai. Uh, importantzia badu ahondi uh, bai, ez, zara bai, ere bai, pixkat. Bai, be, be, tiratzeko, erretxako da ahondia bai mazira. Urgunetik tiratzeko, defenditzeko... Ala bai, ere, ala ere lortzen dute. Atagaztarek eh, mutikoetan gauza bere aiten dute, anitz kontrarasoan ari dira, eta hola konpentsatzen dute beren eh, ala, altura tipia edo, ez dakit, goratasun tipia. Tipia goa garen dut, eta ere eh, mutikoak, ez dakit neskak nola dira, mena mutikoak bat laroita bost, bat laroita marrekoak dira, baina nazional bian ari dira, eta maila hortan segidan badira behar bada bimetroko gizonak, nesketan ez dakit nola dira. Atxe maitintu zuen, haundiak parean? Bai, bai, ala ere, bai. Me ez ekipa guzietan, eh? Me ekipa batzuetan bada ba, neska bat edo bi neska, bakarrik. Ez ekipa guzia. Bat, zenbatekoak? Euh, bat laro goi, bat... Bostakit bat. bost. I, izutzen zirezte, beldurtzen zizte, kursetu zule. <laughs> Piskat, batzutan bai, eh, handiak eta azkarrak bali madira bai. Zuek, Rubian, begiratzen duzue... Uh... Uh, ba, ba, ba, <laughs> bai. zabalera... Ba, bai, begiratzen dugu, bai, biztan da. Bai, bada importantzia beti. Uh, eh. eh, azteko zuen estrategia zein izanen da beraz, azen uh, eh, irabaztia lizaiteko hori da, kontra erasua? Be, bai, baina horiak ere bizikifitea idira, gotean bo. dira horiek, hain zuzen? Ahondiak ez, baina uh, bizki uh, azkarrak, fisikoki. Ados. Han nola pasazen hango matxako guan duzu, hango partida? Ebe, uh, bai, uh, galtzen ginoan bost zero, eh, astapeneko uh, uh, minutak, eta gero. Eta gero berri gira eta bukaeran eh, dena berri zigan dugu, eta... Gibeletik zanziste beti, eta bai, finitzen antxu uh, azkenan bigoletara... Ba, eukan dituzte hainitz, bi minuta eta hola gira hain uh, zinetik pasatu. Ah, izan dira askotan. Bai. Berba hori zanen da zuen taktika ere, zigorrelat pusatzea? Eh, Bai. <laughs> Azteko eh, ikusiko, eh, eh batean, uh, eh, lehen lekua eskuratzen aldo zuen, edo berdinketarekin bederen uh, heien einerat heldu eta ondotik beste bi uh, partida gelituko dira. Uh, bukatu haintzin, hain nuke ala ere aipatu beste taldeak ez, eta finalerdietan badira andana bat, zemaila? Bai, ordean bat dugu... Uh, bigarren taldea? Bi, e, bi, taldea, gero bai dugu uh, bost urte petikako lehen taldea, ama irurte tikako eh, bi talde eta meka urte betikako talde bat. Hore, ah. Eh, final erditan? Bai, hori erran, bai du mailagusietan, bat dugula eh, ekipa bat erdi finaletan. Eta bizikion bai, gira? Bai, bizikion gira. Bizikion gira. Ben egan, uste nire ipatzen zinuen uh, eh, igaiten bon, uh, jokalari batzuk eh, utziko zutela, uh, uste ginen utzia zutela, baina aldo nortean utziko dute, baina badire gazteak ibiletik heldu ere hori marka ona da? Bai, beste urtean ez da neure hori igaiten, da bat dugu silo bat, baina gero bai gibeletik bat ditugu hainitz Ha, Behar da ez aldun urtean, eh, ameka urtezpetik, eh, bai, bai. ama bost urtezpetik, ama iru hor bada etorkizun eh, poiet bai, bat. Entzuten dituzue zue horakak, ara, ez Nafarroa talde indartsua bilakatzen ari dela, da ere? Bai, hainitzek jaiten daukute, hainitzek ekipa baditugula, ditugula, ditugula, hainitz neska eskubaloen nahi dutela aizan, eta ekipa onak bat ditugu, ere. Eskola, eskubaloi eskola, ona ba- bilakatzen ari da? Bai. Ez parimada, jadanik ala? Bai, bai, ona. Eta gainera laguntzaile eri esker hori ezan behar da ere? E bai, hori eh, gero laguntzaileak uh, zaila da atxemaitea zen. Beti urte guziz falta ditugu uh, laguntzaile batzuk, uh, baina entzatzen gira la ere. Uh. Be, mementoa duzu, eh, deia zabaltzeko, erra jezu, zatozte gure laguntzera? Ah, bai, bai, nahi, bai, batzuk nahi bali madute egin pres gira uh, falta ditugu be, beste urteko uh, laguntzaile batzuk, zenta... Hainitz ekipa behitugu ere beste urtean. Zer, zer da e, galde egiten duzuen laguntza mota? Me, nahi dutena, nahi baina dute entrenatu, nahi baina dituzte uh, e, beren aurrak segitu uh, matxetan, uh, ibiakoitzetan. Gero uh, nahi... Ba- Arbitroak? Arbitroak, nahi badute egin arbitro. Badi, badira zuena artean ere arbitro direnak? Edo tipietan, edo bai, bai, bai formatzen direnak bai. arbi, arbitro izaiteari? di? Hor bai, bai. Bai, ez, erreten honen balio duela, azpimagatza ere, e, Ipar Euskal Herrian esken eskubaloia osasuntzu dela, untsa dela, e, bon, geiteko parada badan, e, eh, pre-nazionalean eta dira, e, aipak da, nazional batzean e, dela, eta behar bada bere leku salbatuko dela, nazional bian angeluk badu behar bada parada igaiteko ere, oino lau partida eskaz ditu, beraz, ala ere, e, den kirol bat dela, talde kirol bat dela eta etorkizuna baduena. Azteko eh, larun batuntan agen errezibitzen du US Nafarroak, joanak dio tinko zaila izanen dela, ea, nahi duzu ediakin zer izanen den emaitza, be, joan beharko da, irisarrikoa iruski gelarat, e, behatzietan da, Behatziak den gutxi. Ba, behatziak den gutitan. Behaz, ale denak eh, gomitatzen... Behatziontako janik joanaren irugol utxen <laughs> denak gomitatuko itugu, bai, bai, denak. Untsa da, mire esker, azteko eta kuraia hon, eta ea nola bukatzen aduzuen sasoine de juri. Mire esker zuri. Asena farroako. Elian zukiak. Eta orkesturi. Zaizte zuek ere. Maiatzaren amairuan. Jour de fête kompainiak emanik. Fobi antzerkiaren ikustera. Don Ibane Garaziko Voban Gelan, Aratzeko Sortziak eta ditan Tokiak Interneten, Garazibaigori.com gunean, Edo Baxena Farroa Eriantzokera deituz, 0 Bost, Bost Beratzi, Iru Zazpi, Zazpi Zero, Iru Sortzi, Zemakira. Aizu, maiatzaren amalauan, herri urratx senperen. Egun osoan dantza, musika, joku eta ikusgarrik Aurten, zato lapur ditxoko behia ezagutzera Baskari herriko jalaitua, sagardo tegia eta beti bezala zikiroa ogitartekoetan Info guziak egiurat.eus webkunean Familiarekin edo lagunekin ikastolen aldeko pesta ez utxegin maiatzaren amalauan herri urratx aizu zaizu. Jokoz kanpo saioa segitzen ari zirezte entzuleak lehen eh, zatiana izan gira eskubaloia, zuez nafagoak partida importante bat baitu larun bat untan anzenen eh, kontra, joana bidartekin aipatu dugu hori, horretarazten dugu zuek parte hartzen duzela, duzuela telefonoz deituz, 0 bost bost behatzi iruz azpia malau ameika, eta zuen eh, txioen zai girela ere Jokoz azpiko maga kanpo irekia dugula eta soiten dugula beraz hor ere mezuak hortik ere mezuak igortzen aldituzuela eta bigarren zatian egonen gira dira beti US Nafarroarekin pantxika baina erruk biadugu aipatuko. Eta bai eta maleruski sasoina bururatua duen US Nafarroa taldeko bainat zesal gurekin dugu ze pasatu da joan den igandean bainat zeheren kontra. Ebe galdu dugu, Hori badakigu. Hori eh, Ez dugu ulertzen nola ez galdu duzuen? Ja, galdu dugu, uh, ara, eh, talde azkar baten aurka, uh, gu baino Eta izan zen lehen partida bat, bai gurin, uh, duela bi haste, uh, egen kontra, eta hor uh, aski erreski irabazi genuen, baina uh, Senditzen genuen ara ere talde askarra zela eta bigarren matxa hien etxean izi herri zaila izan entzela eta hori izan da, eta ara, han beste partida bat egin dute iek, eta bon... Eh, Zuek ere da eka? Ba, guk ez dakit, eh, bai, ez, ez lehen partida bezain baina ez dugun partida txarra ere egiten uste dut, zinez, eh, dute partida bikaina egin, eta ara, uh, biztan da eginen momentuan, baina... Uh, Gero berriz pentsatuz, ara, holako talde baten aurka galtzea, bon, Hola da. Bai. ala ere, eh, bai. Bai, ez da beinat, ez da konfiantza eskasa, eh, ados gira. Eh, konfiantza eskasa, konfiantza soberakina bakatu. Bai. Ez, ez, ez, ez, ara, segur, eh, eh baginakien, eh, lehen partida egin eta baginakien eh, zinez, han biziki zaile izan entzela, eta, eta ala ere, Ageri ah, zen talde biziki uh, azkarra izaiten ahalzela, baina gure etxean ez dute bat ere ah, ala, matxa hona egin. E, justuki, horretar eh, emeritzi ponduko aldea bazinuten, ala ere uh, etxean jokatu partidatik bai. landa, ogoita bi iru irabazi zinuten. Bai. Emeritzi ponduko aldea ukanez, eh, uh, seur zira eh, denek espirituan zinutela, bon, zaila izanen da, et, etzela irabazia, Uste dut baietze, eh? baina nala ere, meritzi pundu. Uste dut zinez, ara, ez bat ere eh, konfientxan, eh, ara joitean, eh, ez ez. Oita bihiru, ez zaituzte behin ere zilatu joaneko, joaneko partidana, bai gogin ez? Bo, ba, ukan dituzte okasioneak bai. ala ere, eta egin dituzte, ala, baloiak utzi dituzte lugera, eta, bo, ba, me, markatzen altzuten ala ere, bai gogin, eh, bizpairu aldiz beden, bai. ikusten zen, ara, aski erreski markatzen altzutela entxegu bat. Zer zen, xantzagatik irabazi duzuela? Oh, bai, hafen, emeretzi pundurekin irabazi dugu, bai, xantza pixka batekin, bai. bai. Emaitza hori, trompagarria zen, pixka bat, eh, zuen erakusten, zelaian eh, gertatu zena? Bo, eh, partida hori buruz, bai, baina nustut, bi taldeen eh, ina, inari buruz berba ez, ez da zen diferentzia hori bi, bien artean ez. Konkretuki zelaian, zer izan da diferentzia ondia? Zer gertatu da baigorin eta zer gertatu da zer gertatu da zerren? Entzinean... Be, eh, uste dut, eiek eh, nahikeri ondia zutela haien etxean eta gure etxean bateri. Hala. Azuek ah, nahikeria Ah, etorri direlarik zuen etxerat. Sobera, oiek sobera lasai etorri Bai, uste dut, zenta hiek, eh, ara, bukatu dute eien multsoko lehen, gu bos garen bukatu dugu gure multsoan, beraz, pentsatzen zuten, ah, behar bada erretxa izan entzela. Bon, eh, uste dut, beldur egin diegula la ere pixka bat, baina uh, ez aski, zenta, ara, bigarren matxan uh, ez dute utxegin eta... Jajotu dira erraiten den bai. bezala. Ba, ba, bai. Oien dako, zigo gaundia izan entzen, ez itzulia upasatzea alare? Bai, bai, bai, segur, segur. Ta ez zira, egun pasa ez, eta han zerreko emaitza, da, iru edo? Bai, behinan hartu dute ala ere eh, bonus, uh, bonus eta hori da le, lehentasuna bai, hori da. Bai, zuek ez zinuten hartu hemen. Guk ez ginen hartu ez. ez. Mhm. Dolu bat ala ere? Dolu bat, uh, nola, nola zen giroa zuen artean partidatik landa? Bo, ba, bai, biziki penatuak, bai, eh, bon, momentuan berean, bai, partida bukaeran, gero eh, autobusean gibele, gibelera etorriz, eta, bon, uh, eh, besta pesko bat egin dugu, eta fite pasatu da, baina uh, egia da, bai, biziki penatuak ginela partida bukaeran, txekur. Eta partida garaian, ez dakit ikusten zenituztelarik ponduak markatzen, markatzen, bai, saiatu uh, bai, ere holdartzen? Bon, hori, uh, pentsatzen ginuen, hola izanen zela, beraz, uh, sinetxe dugu, ala ere, bukaera arte, Eh, zenta bukaeran oraindik entxego bat markatuz eh, pasatzen ginen, eh, guginen pasatzen. Eta beraz saiatu gira bukaera arte eta sinetxe dugu baina ara... Ka kalkulutan ari diz, hartzen da horakotan partidetan? Ba, pixka bat, bai, gero ba, kalkulok ez ziren zailak egiteko, baina... Meban bergi nuen, ara, bukaeran bergi nuen entxego bat markatu pasatzeko. Ze pena zeren eta bestenaz, maule ukanen zinuten igandeuntan? E, eta bai, ara, bai, egia da, domaia da joan jineko partidak izan entzirela mauleren aurka. Pasatu baginen. E, e, e, Horretaraziko du, eh, jokolari handan bat zuli zirela urten talderat, U.S. Nafarroko mhm. eh, talderat, eh, behar badatek baitzen ere maulerekin, mm, ba, ba, tendaiarekin. Horrek egin du, ba, bai, eragin haukandu bai horrek. Eta hor joan, uh, etorkizunean zer, elduen urtean, segituko dute jokolari hauek edo? Be, ikusiko, bon, ba, ziren uh, eh, iruz palau jokolari jola, eh? eta bon, ba, aipatzen dute bai gelitzea uh, eh, jokolari baitzuk, bon, ez dakit, ikusiko. Horritzen ez, sasoi astapenean, uh, eh, Jean-Noel Menjou ere azparneko trebetzaileak aipatzen zuen uh, Nafarroko, aipatzen zuen Nafarroko taldea indartsu zela gazte edo, hainitz baitzin ez den, Urte astapenean, eh, bai, hain uh, eh, zainik ez gira sekulan, eh, hainbeste jokolari izan, senior taldeetan. Uh, uste dut, uh, irurogoi pasaginela, sasoina astapenean. da, hor, zauritzen alda, baduzu hor dezkoa. Bai, baina gertatu dena, da, ara, hainitz, hainitz girelarik, be, batzu sasoina astapenean ez dira ari. Zenta denak ez dira hartzen al, beraz, emeki-emeki usten dute jokolari batzuak, daia. Gero zaurituak izan dira ere hainitz aurtena. Eta bebuka eran, azken matxetan, eh, bitaldeen egiteko zailtasura genituen. Ah, bai, bai, bai. zonbat jokolari eh, jokolarideki mukatu duzu pepres? Bitaldeen dako, ara, eh, behogoi eta bi iru jokolari, uh, jokolari uh, untsa zirenak, eta ari ziren beti be kolpatu bat edo bi uh, laguntzeko, baina, ora. Kolpatuak aipatzen baitituzu, zuha gelitu ezan zi, dituzu arazoak. Golpe batzu bai orten. Eta espaniz trompatzen, zuretako ere, azken partida zen, joan den igandekoa. Eta bai, bai, bai, bai, nik ere uh, usten dut bai. Eta? Zendako, zendako iten duzu hori? Ebe, ebe, No la pausatzen duzu. Galdera, ga, galdera nada, zendako iten duzu hori. Zendako, uh, be, normalki, zenta, ara, Eginen ditut ogoita ama iru urte istante, eh, ez taldeko zaharrena naiz, eta bon, ara, kolpeak okan dituta aurten fisikoki gerota zailago da, eta buruan ere motibatzeko eta gerota zailago, eta bon, ara. Zuzira zaharrena? Bai, bai, bai, ba, ba dira bizpairu jokolari, ni baino urte bat gutiagurekin, baina bestean mm-hmm. az, bai. Ba, oita mairu urte baino gehiago jokatzen dute, zainitzek ala ere? Oh, bai, gure, gure gubezarako taldeetan, eh, Zainitzez. ez. Ez? Ez, ez. Lehen ba, guai ez. Ados. Bo ez da gaitzki, hasteko zon bat urte, erruk bian? Tipi-tipiti kaxirik? Ba, asia amak ama urtetan, amak amik urtetan, edo hola, bai, bai. Eta, bo, merexidu galdegitea laire zure oroitzapenak, behar bada, oroitzapen oberena, Irabazi ote duzu jaketarik, zerbait? Eh, ba, biztanda uh, eh, izan gira frantziako txapeldun uh, eh, 2006-an. Hori da. Nere zen jok lehen uh, urtea zen, ba, biztandena hori dela hori izapen berba oberena, bai. Etxinetena tal... hemen kariketan ibili, uh, eh, gainean. Ba, ba, ba, egin ba, ba, bai, eh, ginuen behar bai. Hori bainat, alare, horitzapen hori da seguraski, bo, taldean ziren eh, gehienen, horitzapen oberena hori zanen da, izan zen zerbait aski. Bai, pentsatzen dut bai, etzen ta bai, hor zen ere taldearen inguruan jende, jende gehiena eta giro gehiena, eta bon, bai, biztan dena, horrek egin du horitzapen uh, hona bai. Be, hori, ez da baita ezpada hori izan, edo dudako du zinen? Bai ez, ale? Ez ez, baba ba, bai, hori itzapen honena hori da, gero ez, ez bortxaz sasoin honena. Ados. Baina hori itzapen honena hori da, bai. Eta memento zailena? E, izan dira gehiu behar, ba, e, ba jausteak, eh? Jausteak, bai, jausteak eh? eh? zenta... Eh, ba bai, uh, ezagutu ditugu federal batetik bira, bitik irura, uh, bon, zailena bai esiko gazki uh, bitik irura jaustian bai. E, igo gailuan ibirizidezte hor, eh? Ba bai, uh, federal bat eta iruaren artean bai. A, ah, gero federal bat badu bultiatez, bai? Ba, ba, ba, aspalizan, eh, uh, amagurte, bon. bai. Ez da urtengo izanen, ez telduen urteko izanen. Ez, megero, ba, mailak aldatu dira ere, eh? Waiko Federal bata ez da lehengoa, eh? guk ezagutu duguna, eh, behar ba Waiko Federal bia da, eh? Ba, ba, bai, eh, beraz, uh, untsa gira hor, eta hor, egoitema gira untsa da, bai. pentsatu duzu, ala ere, sasoen astapenean, bali, bazela aukera igotzeko? Be, aukera igotzeko bada, zenta badu uh, lau urte bukatzen dugula finala amasai garenetan, eta behar dira final sortzi eh, uh, garenak behar dira pasatu igotzeko. Beraz, uh, biztan dena, ber momentuan urbil gira, baina eh, urgun ere, zenta badakigu maila ez dugula. Beraz, pentsatu, bai, pentsatzen dugu pixka bat, baina uh, gero badakigu eh, gure maila hor dela. Bainat, uh, federal batera igan bazinazten, egin ez zinuen beste urte bat? Ez. Egan egia, eh? Ez, ez, sigur ezet. Sigur ezet. Sigur ezet, ez ez. Ez zuzu arantza txiki bat hor eh, sartua eh, taldea ez federal batean utzirik, joan entzin? Ez, bate, bate, ez. ez, ez, ez, zure gola dela, baina egia da. Ez, ez, ez, bate, bate, bate. hori eh? ukanen nuen, ara, federal irura edo hola jautsi baginen aurten, edo, hori bai ukanen nuen, baina, hor guztia... Eh, Bonitz bat izango zen. Zenta erten dut, efe, eh, ostetan dutan bezala, oaiko federal bia uste dut, eh, guk ezagutu dugun federal bata dela, behar, bai, bai bai, bai, bai, beraz, hor guztia taldea uste dut biziki ongi dela, bai. Pozik, beraz, uh, bo, uh, gelditua balin bada ere, ez zain beste dolurik azkenean. Eh, ez, ez, ez, eh, beti badira, baina... Eh, be, denak eh? espiritu bere, ez da badituzu elementu biziki honak ere taldean, uh, elduen urteari hasiak dira pentsatzen horiek... Uh, Ebe... Uh... bukatu da zuentzat bakarrik, baina... Uh... Bai, me, badakit uh, jokolari hainitzek aurten, uh, ara, ez dakitela, elduen urtean zer ginen duten. Eta, ara, espero ez dutela denek uh, utziko, uh, zonbait zu beden segituko dutela. Eta, de batzu, deituak izan daitezke beste talde batzuetarat? Bo, bat beti, uh, bat edo bi deituak, bai. Egia, me, bon, ez dira erreski joiten. Ez? Ez. Ba, bai. ba, duzu bainat, uh, eh, galde gindugularik uh, eh, goitzapen txarrena, ah, menturaz gehiago badira, dira, ba, baituzu goitzapen txar gehiago onak baino, erruk bian? Be, bai, zentai, ukan, ditugu uh, bizpairu, uh, ara, jauste horiek, Baina gauzak irabaztea, be, uh, nik senioretan hasteko uh, bat bakrik irabazi dut beraz. Baina minak eh, ere. Gero, bai, igaiteak ere, joitzapen honak, eh, ba, bai, bizten da. Ah, eta talde, talde dinamika, ez dakit. Eh. Ba, me hori egiten nuen, ara, joitzapen honena behar bada da 2006ko bai, bai, bai, finala hori, baina uh, sasoin ez da bate hori. Zoin, da sasoin oberena? Be, izan dira, izan dira... Igantz Gehiago, bai. Ah. Be, ondoko urtea uste dut. Uh, ara, titulu hori eh, egin eta ondoko urtea izan da sasoin uh, biziki, uh, biziki hona. Igan ginen, eta oh, sasoin hona egin ginen, mantendu ginen, oh, federal batean, eta, mm. gauza, gauza ere gazen, ene ustez. Zer atxekiko zinuke, uh, eh, eh, istantea aipatu behitugu susten gazaileak, mm. emeaz, zer zinuke, uh, ara, US Nafarroatik, um, zelaietik kanpo, fen, rugbitik kanpo, bon, lagunak, taldea hori guzia, um, ez dakit, zinez eta bizi bada, ere, zure bizia da errugbia? Bai, biztan da, me, duguna, da, bai, bai biztan da lagunak, eta eta bo, elkartasun hori, eh, atxamaiten dena zelaien, baina eh, zela inguruan ere, eh, denak uh, elgar laguntzen dugu, ara, batzuk uh, etxeak eraikitzean edo hola, ebe jokolari kasik guziak abien dira laguntzera, eta bo, elkartasun hori uste dut guk gura zelaien eta inguruan, eta beste taletan ez dela bortxaz. Hori da, antxun, dira, azken mohikanoak, pixka bat, lehengo, uh, Be, uh, maila hortan, hasteko oai federal bian egia da gube zelako taldeak ez direla haimeste ez. Alta bat dituzu ekan potik eldu direnak ere, azparnetik bazen uten Uh, eh, bai, eh, me... Ekan potik, ez da ez hain kanpo, Ez dira urgunetik eta... Ez dira berriatik Ez direnak eh. nafartarrak. Bai, bai, biztan dena. Bai. Ba, ez dira urgunetik eldu, eta eldu dira ere uh, usu uh, maila beherago eta eta eldu dira... Uh, ez dira di, diruarekin ere. Ez, ez, ez. Dira, nahi baitute... Azer hartzeko. Izan, bai. bai Ezan nahi du, baduzuela ospezerua eta horion. Bai, badu, oh. badu, jendeak eh, Nafarroatik kanpo, jendeak Nafarroa ipatzen dolarik, ale, talde berezik isa amaiten du, eta er, er, zuk egan duzu ere, joko alderak giten direlarik Nafarroa, batzutan, ortako dare hori sekatzen dutelako, giro berezi bat, eh, Bai, eta eta egiten dira ere mailon bat ere ezagutzeko, eh? baina giro hortan bai. Eh, Prezeski, uh, eh, partida eh, Nafarroa ba, partidak aspalditik egiten dituzu, uh, zela inguruak aspalditik ikusten dituzu, publikoa beti hori izan da, beti leiala lehiala izan da, edo ikusi dituzu apaltze batzu, berriz giten... Ba, segur da... Baitaren arabera izan da... Segur da, jende hainitz bazela, ara duela amak bat urte hor uh, txapelun izan ginenean, eta publiko guzi hori, uh, fe, horrek ez duela segitu bortxaz uh, federal batetik bira eta jautsi girelaik. Segur da, ez zela ber publikoa, baina ala ere beste taldeak eta komparatuz, ba, bai, badugu gala ere publiko lehiala bai. Beti bada jendea, izan da bai, zin edo bai gogina? Bai, bai, bai, eta azken urte hauetan, hor, eh, federal irutik berriz, eh, igan eta federal bira, hor, berriz eh, dinamika bat zekzen ditugu bai, mm. publiko mailan bai. Eta eskola mailan ere, rugby eskola mailan zenta badituzue gazte handana batzuek ere. Eskubaloia bezala? E, bai, piskat gauza bera. E, be, bai, kloba formatzailea gira, eh, eta eh, hau jainiz badira eskola, eh, jugi eskolan, gazte taldeetan ere kadetetan eta junioretan eta ere hainitz badira, eta ara, eh, beharrik, zenta horren beharra dugu. Zertan dira horiek eh, gazteak hain zuzen badituzue? Bai, be, aurten uh, talde guziak sailkatu dira, ara, eta, bon, beraz, lehen taldea Eh, lehen taldeak bukatu du, baina uh, senior bigarren taldeak ere uh, galdu du lehen itzulian, xailkatuta, eta junior taldeak ere galdu du lehen itzulian. Hala. Eta guai bat dira ino, uh, izan behar dira ino kadeak, eta belazken uh, bai. mailako... Uh, taldea. Uh, ben taldekoek eh, balentria egin zuten ez jaz eh, edo... Ebe finalean galdu zuten. Bai. Finalean galdu zuten hori da, bai, lortu bai. zuten. Eta aurten ere, bon, ba, badituzte ituzte xantzak eh, urgun joaiteko kusiko. Egan duzu, eskola da, ezagutua Euskal Herri Mailan ere zuri Ezagutua ez dakit, me eskola edera bai, esigur, maitza honekin eta... Eta, ara, trebatzaile eta honak ere, aurretaz okupatzen direnak uh, ara lan handia egiten duten eh, jendeekin, eta ba, bon, ba, bai, uh, uste dut bai, inguruko taleek bederen ezagutzen dutela bai. Mhm. Baina, tutziko duzu zure jokalari jo eh, bizia garen dugu, eh, baina ez du tutziko ez nafagoa, istantean aipatuko dugu. Eh, doi bat, lehenik galdera bat, badak zuen duen urtean aldat, aldatzen direla, pixka bat, reforma bat izan da, federaletan, ez dakit, federal bian ere, baina lehen taldeak eta bigren taldeak ez dira gehiago elgerkin arituko, ez dira zuta elgerkin uh, bidaiatuko, lehenera ezingo dute, zaharrek ezingo dute, adinekoek ezingo dute jokatu, pixkat hori uh, nola duzu? Ba, gu bezalako eta lehen ez da bate gauza hona, ez, hori segur. Eh, eta iduriz federal bian ere eginen dute, uh, ez dakit, eh, fite. Beraz, ah, ez, da, ez, da, ez, da, federal bireako heldu noxtean? Ez, ez, ez federal bate, bateko, baina ez federal bian aurten bezala gelituko da. Baina iduriz, ara, ipatzen dute egitea, ez dakit, istante. Zer da jazuina, aldaketa horrena jazuina? Ebe, uste dut taldea initzek federaletan uh, zailtasunak dituzte, bigarren talde bat uh, osatzeko. Eta ezartzen dute, a, uh, taldea initzek ezartzen dute diru hainitz lehen taldearen zat. Eta indar hainitz egiten dituzte lehen taldearen zat, baina bigarren taldea eta gazte taldeak eta ez dituzte sobera, sobera babesten. Eta um, uste dut eien... Uh, olako taldean uh, laguntzeko egina dela bai. Ados. Mm. Ez, ez dut sobera ulertu, zeren uh, orduan zuentzat uh, hobeki izan behar zuek badituzue gazteak. bigarren taldeetan orain... Baditu, baduzue bigarren taldea, baduzue jende? Bai, me, justuki badugu jende hainitz, baina um, bigarren taldea... den urtean, federal batean, bigarren taldeak ez du lehen taldea segituko, deia. Bon, eta guk, uh, gu senior, uh, kategorian, uh, dizkide gira bitaldeetan, eta bon, maite dugu elgarxigitzea ala ere, bon, hori deia gauza bat. Eta gero, uh, bigarren taldean, uh, ogoita iru petikako jokolariak bakarik hartzen ahalko dira. Eta zonbaitzu ogoita iru urte gehiagorekin, baina ez ari Bost, ez, dute, bost, eh, ez gehiago, bost edo sei. Ba, edo, bon, olako sei, bai, sei behar, bai. Eta, bon, ara, eta guk baditugu jokolari hainiz, bigarren taldean ari denak, eta goita iru urte baino gehiago dituztenak. Jokolaria horiek zer eginen dute, eh, ara. Na, berting, berting, berting, gertatzen da doni loitzunen, maulen, da jan bereziki hemen. Bai, eta doni bane loitzunen, eta arazoko kanen dituzte, pentsatzen bai. dut hori buruz, eh, bai. urtean. Bai, bai, bai. Logistika aldetik ere aldatzen du? Ere. Autobus berean e, bat zuazte... Ba, bai, dira bitxa desberdina. dezberdin. Eh? Bai. bai. Eraz, e, diru gehiago ere e, autobus eta feguretako uh, zaila izanen da, bai. Bai, zuen dako, eta preseski administralari baitzira. Eh, bai, uh, <laughs> kontseiluan nahi. Kontseiluan eh, taldea berritu zen, eh? US bai, taldea bai, bai, berritu zen, president berria uh, duzue, uh, eh, administrazio kontseiluan sartu zinen beraz, mm -hmm. nola pasatu da urte hori, administralari edo funtzio berri horietan? Ez, be, deia barne nintzen, eh? Gara nik alazinen, bai, bai, gara. Ez, ez, gara ekipa berriak lan biziki hona egin duela, eta elgarrekin egiten dugu hainitze lan, eta hori gauza, gauza biziki hona. Zer da zuen eh, lana lan hain zuzen, kudeatu, partidak eh, nun, nola? Eh, partidak edi... antolatu, eta klubaren inguruan, eta zelaiaren inguruan diren uh, hala, guzieri erantzun, eta bon, bada, badalan, bai. Ostatua prestatu, horakoak? Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, Eta be, denak, denak ikusi uh, elgerren artean, beraz. Euh, Sohtaren partez, uh, txatiaga eta kostaga. Ara, ara, ah, hori ere, bai, bai. <laughs> Beste bizi bat, eh? Ala da bineat, txatiaga eh, zartzen duzu. Ez, ez, ez, ez, Umoria zen, umoria zen, bat eh, kilikatzeko baina. Azteko baduzue eh, proiektu bat, eta hori ere aipatzen aldugu, ez da bere alako, baina bidean da, sozioz deitzen denak, edo, sustengatzaile talde bat, edo, espikaiguzu zer den susena. Ebe, da, eh, nahi ginuke muntatu elkarte berri bat uh, klubaren onduan. Uh, eh, bon, klubarekin ahemanetan eta klubako uh, pertsona batzu erekin, pertsona batzu barna izanen direnak, baina uh, susten gatzaileen uh, elkarte bat, ara? Eta, bon, uh, deia klubaren inguruan, fe, zela inguruan eta animatzeko, uh, klubari gauzak gehitzeko, Eta, bon, elburu nagusia da, bai, sozioz uh, eh, kampaina bat, eh, bat, uh, bultzatzea. Erra nahi du izanen direla, uh, karta batzu, sozioz, fe, sozioz erraiten dugu. kide, bai, kide bai, Sozioz erraiten dugu, zenta maulen hori erraiten dute, bai. beraz, ara, bai. eta, bai honan ere... bai, bai, bai, egia, Be, elburua zer da, Xuxen, da, Xusten gatzailea gehiago biltzea? bai, hori lehen gauza eta giro gehiago ezartzea. Giroa zer zelaietan? Bai, zela inguruan eta uh, zelaitik kanpo ere uh, gauzak egitea. Uh, Komunikazioa landu gehiago? Bai, hori ere, hori ere, biztan dena. Baina lehen helburua da ala ere bilduko, elkarte horrek bilduko duen diruarekin gure kleban formakuntza, gazten formakuntza laguntzea. Ados, Be beharrak baditu zuen? Be beharrak badira beti gauzako betzeko. Ba, formakuntza hona da, baina uh, uste dut uh, badira gauza initz eh, hobetzeko eta eta guk uh, kluban girenek ez dugu beti denbora hartzen behar bada uh, olako gauzen egiteko, gauza berrien eta ekartzeko, eta berginuke elkarte bat uh, bakarrik... Hortaz okupatzeko. Bai. Sustengatzaile talde bat ukaiteak eka urbilda azten alditu eh, sponsor edo eh, bai, presa bai. berriak. Ba, ba, ikusi dugu beste taldeetan no, maulen adibidez hori egina izan da. Eta ara, jakasta handia ukan dute, on, biziki ongi martxatu da. Eta nahi ginuke pixka bat ber, ber gauza egin. Ara, bildu zizte uste dute maulekoekin ba, ba, ikusteko ba, egin zuten? Kontseiluak ara galegin dizkiegu eta... Gindira, gindugu bilkura bat elgarrekin eta bizki ongi pasatu da, bai. Mm -hmm. mm. Interesa atseman duzue eta motibatuak ziste beraz? Ebe, eh, bai, bai, bai, bai. Eta suste dut untxatena da, susten gatzaileetan atseman ditugu eh, jen, eh, pertsona motibatuak. Beraz, Prest bai, ere maiteko? Bai, bai. Konkretuki bainat nola, nola pasako da? Behar da erosik karta bat, abanteilak emanen ditu, nola izanen da? Ba, Nun egiten da, somat balio du? Ba, me hori guzia ez da pitsik eginik, eh, beraz, zaila da biskat uh, eh, aipatzea. Baina, bai, ideia hori da, da karta bat eh, erostea. Uste dut, ba, maule nola egiten dute, baina eh, ez dakit nola eginen dugun, baina da amak euro uh, bederen, ara, gero nahi duzuna maiten duzu. Eta, uh, ebe, elkarte horrek, uh, emaiten, dirua maiten duten jende guziek, ebe, informazioa initz maiten dituzte, uh, sasoen guzian zehar, kategoria guzieri buruz eta justut eh, uh, eh, erabiltzen, eh, nola erabiltzen duten ere dirua, ara, gaiten dute, uh, dirua eman duten guzier. Atoz, ah, garten txiki eta bai, esplikatu zer egiten den. Dute, ez du ikusteko, ez da, arpidetza bat, zuen matxak ikusteko, edo, zuen, nafagoan matxak ikusteko urtean... Uh, ez, ez da hori, horren dako, bada beste karta bat. bat ados, eta bai, bai. justuki, badakigu, fe, pentsatu dugu, ba, bazirela initxende, Ez, ez dira prest, eh, maiteko behar bada, ez dakit, larrogoi edo, egun euro mm. Eh, karta bat hartzeko. Eh, Hainit jende, du dira, bi iru partida kustera urtean zehar eta beraz ez dute karta bat hartuko matxen dako, baina hamar euro eman uh, bai. gazten formakuntzaren dako, prez dira, uh, hm. hainit jende maiteko. Eta kar karta hori erantzu informazioa manen da, nola informatzen da? Mailez, postaz? Gero, ara, hainit uh, dugu, bai, xare sozialetan, eta mailez, eta bai, bai, biztan da, bai. Boa, internet gunea beharko da hobetu, eh? Ez nafagoaren azenta eh, bai, ez nuke egana, baina. Aipatu dugu deia, bai. Adibidez, eskubaloieko federakuntzarena, frantziako federakuntzarena hartzea, Ere dutzat adibidez, eta untsa egina da. Horien apuita da, bai. bai. Ez nafarroko nesken webgunea ere bada, eh, elikatua dena ez beti aski ongi ala ere, hobetu dira. Begia da, ez bai, nafarroko... Kontseiluak eman endizkigute. Eh, Hori da. Azteko, <laughs> noizko apapresi elduden ah, sartzean? Nahi duke elduden, ara, sasoen astapenean, eh, prestizan, eh, bau, kusiko. Bo, bukatzeko bainat, e, ba, behitzu aipatuko dugu egina izanen delarik, eh? sustengu talde izen bat emanen dako zue, doikai? Bai, ime ez da egina beraz. Ez sozio zotoi, ez espanolesko bat. Bukatzeko bakarrik, um, zuentzat bukatu abalima da maule endaiaren bidea segituko duzu eur biletik edo... Bai, eh, behar ba maulera ere joan engira igandean eh, bai. ikustera. Zer nahi ete, mendeku bat mauletarrek eh, zerre... Uh... Ba, gero badakit zaila izanen dela mauleren dako, baina uh, egiten alutera ere badakit eta... Ba bai, biztan dela, ni, ni hasteko kontent izanen naiz maule pasatzen bada bai. Ikusten dituzu pasatzen? Bai? Eh, gogorki baina eh, zenako ez, bat dituzte ahalak, bai. baino ahal gehiago bat pasatzeko bai. Mm. Gero etxeko partida da, gero itzultzea izanen dute, Ana, zuek eh, bezala, eh, hor An da, zailena bai. Badakite horiek ere kasu egin beharko utela. Milesker uh, eta bibazu, zure ibilbidearen zatere. Ah, eh? Zuri ongi ospatu zure karrera bururatzea, ez dakit nola gaiten? Inada, inada. Inada, inada, inada, bai. da, inada, inada, inada, inada, inada, inada, inada, Eldu, or, edo heldu, hasteko. E, eh, Mirezker uh, eh, entzuleak gurekin egonik, eta olatz haste buruntako, Mirezker joana, eh, ino gelditurik, eta olatz haste buruntako kirolitzok Bai, eta ari dira tipitzen, eh, kirolitzok duak, usan dena, sasunak finitzen ari direla, ostira luntan kirol emankizuna izanen dugu soian eh, bezala, larun batean ez dugu izanen kirol kirolik zuzenean, berriz ere kirol emakizuna izanen dugu atxaleko seiontan eh, zuzen, eta ondotik, eh, igandean, uh, ostion epatzen maule eta zegeren arteko partida hori zuzena segitzen alko dugu, beraz, Marius Rodrigo zelaietik, atxaleko iruntatik goiti, eta atxaleko seiontan, Charlotte Sogirekin, emaitza eta jardokitze guziak usaian bezala, esker eta elduden, aste Aste arte!